Esto es un torreo mítico para la turra y esto dice así. y baby, Yeah, yeah. Y le dicen la turraca, taca, moda la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, taca, le dicen la turraca, taca, siempre con la facata, carracata. Los pibes del barrio le decimos money, porque no la sacan si no es con money. En el barrio yo descansa hasta los poli. Fuma cállate que se queda de lobby. Siempre las veo por el barrio siéndose el rodete. Mientras con todos los pibes cabios le hacemos los he. Tiene la chanta deportiva, anda mejor que ustedes. Se va a pegar un combo para que la quina nieve. Dale tu bájalo, dale tu rapalo, súbelo, dale lo, un pasito prohibido que yo. Da la noche parece delito, que sería con ese culito. Si a tu novio le pinta el bandido, le comemos la germo y nos vimos. Raca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca. Le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca. Camperita yo shortcito toco lao, lao. Toma, toma, toma, se bancan los rounds. Mueve de sonajero, más de lado a lado. Que te gusta el rescate de baile del Tao. reo místico, esto es holístico. Con una pilsi un feel infinito. Tengo lo químico, corte científico. Y la guacha se me pega porque ella está puta, está puta puta, está puta puta, está puta, está puta puta. Ella se me pega y está puta, está puta puta. Yeah, yeah, yeah, yeah. Calepti, Maxi, baby. Ya tú sabes, el que da el perreo. y le dicen la turraca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca,